Седьмое. Работайте только с теми, кто принимает ключевые решения. This is a big, big issue for most salespeople. Для большинства продавцов это очень большая проблема. They waste an incredible amount of time with people that are not making decisions, Они тратят огромное количество времени с людьми, которые не принимают решения. and it probably ends up costing them half the sales they could have. И, возможно, это отнимает у них половины продаж, которые они могли бы иметь. I want to make a few suggestions about this Здесь я хочу высказать несколько предложений. that I believe will help you enormously. Я верю, что они помогут вам. First of all, Во-первых, only go for the top. всегда охотись за людьми на верхушке. I don't like to work with mid-level management because most of them can't make a decision. Я не люблю работать с менеджерами среднего звена, потому что большинство из них не принимает ключевых решений. I have an exclusive rule that I very rarely violate. У меня есть эксклюзивное правило, которое я нарушаю очень редко. And that is to work with people at the top. Я работаю только с людьми, представителями высшего управленческого звена. And only people that make the decisions. Всегда с теми, кто принимает ключевые решения. Otherwise I'm wasting time. Иначе я просто трачу время время впустую. Sometimes Иногда, конечно, I will violate my rule. я нарушаю свое правило. In some organizations, В некоторых компаниях and I, I hesitate to even say this, я даже сомневаюсь, стоит ли это говорить. because as soon as I say this, you're going use this as a license to justify what you're doing. Потому что как только я это скажу, вы будете использовать это как оправдание себе. But I'll tell you the truth anyway. Но скажу правду в любом случае. In some organizations, в некоторых компаниях you may have to climb the ladder. возможно, вам придется пролезть по лестнице. You may have to sell one person conceptually before they'll get you a meeting with the decision maker. Возможно, вам придется продать одному человеку перед тем, как он устроит вам встречу с тем, кто принимает ключевое решение. However, that's not the case most of the time. Но в большинстве случаев дело обстоит не так. Oh, but John, you don't know my situation. Джон, ну ты же не знаешь мою ситуацию. Chances are I've been selling longer than you. Возможно, я продаю гораздо дольше, чем вы. All over the world. По всему миру. Trust me on this one. Поэтому поверьте мне. You say that because you think it's difficult to get to the person at the top. Вы говорите это потому, что вам сложно пробиться к людям наверху. And I'm not suggesting that's always easy. Я и не говорю, что это всегда легко. But here's what I will tell you. Но вот что могу сказать. If you get to them, если вы пробьетесь к ним, you'll cut your cycle time in half. Вы в два раза уменьшите время, которое необходимо для принятия решений. And that's time you can invest in another customer. И это время вы можете потратить на другого клиента. Another suggestion. Еще одно предложение. Don't write proposals proposals unless you have to. Не надо писать коммерческие предложения, только если это необходимо me, I, I know you're thinking I've lost my mind now. Вы сейчас думаете, что я вообще сошел с ума? Listen carefully. Слушайте внимательно. A lot of mid-level managers. Большинство менеджеров среднего звена. Will meet with you. Встретиться с вами. They're not the decision maker. Но они не принимают ключевое решение. And they'll say, well, I love your proposal. И они скажут, да, мне очень понравилось ваше предложение. Write it up. Напишите, пожалуйста, его. And and we'll we'll we'll take a look at it. Ну и мы на него посмотрим. And we'll think about it for a couple ну, weeks. Ну подумаем пару недель. They have no intention of working with you. У них нет даже намерения работать с вами. Their mind's already made up. Они уже все решили. They're wasting your time. Они просто тратят ваше время. Not very smart. Это не очень умно. You write a proposal when you know you've got a better than average chance of closing that sale. Вы должны написать коммерческое предложение только когда знаете, что практически на 100% заключили эту сделку. Another big suggestion here. Еще одно важное предложение. When I say to qualify the decision makers. Когда я говорю отбирайте людей, которые принимают решения. Ask them straight up. Вы должны спросить их напрямую. Is this your area of responsibility? Это ваша зона ответственности? Or here's another way I'll ask them. Или вот как еще можно спросить. Who is responsible for this decision? А кто ответственен за принятие этого решения? And if they say, well, I am. Если он скажет, ну я. I'll say, okay, well, that's good. Тогда я скажу, отлично. And then I'll say. А потом скажу. You and. Вы и like I'm expecting them to tell me somebody else. Как будто я ожидаю от него еще одно имя. Half the time, if there is a secret decision maker, they'll go ahead and let it out of the bag. В половине случаев, если есть какой-то серый кардинал, они его назовут. Very simple psychology. They assume that I know, even though I don't. They tell me to confirm what I just said. Здесь очень простая психология. Они считают, что я что-то знаю, хотя я не знаю, но они подтверждают мою мысль. Use that. Используйте ее. Make sure you're working with people. Убедитесь в том, что вы работаете только с людьми. They can give you a yes or no decision. Которые могут дать вам решение да да или нет